resanigi la menson per capauscultilo. En multae esplor centroi tra la mondo, faculoi unuanime assertas. La homaro trapasas pandemion de mensai malsanoi. En ciui mond regionoi, milionoi da individuoi suferas de plurei psicae perturbigioi, inter quiui tre multe nombre de depressio cae anxio. Estas tute paradoxe. Neniam en sia historio la homoi povis giui tiom da conforto, tiom da plesuroi, voyagioi, comunique blezoi, amusigioi, cae medicinae progressoi. La perspectivo de vivo longo crescis en mirinda rapidezzo dum la dudeca iarcento, cae la medicina evoluoi estis exterordinarei en civi campoi. Pensu nur pri la progressoi de oncologio dum la lastae quindec iaroi. Cae tamen, la mensa equilibro ne accompanis tion progresson, concerne la senton de felicio, de contentezzo, de anim pazzo. La quanto da mem mortigui ec en landoi con alta socia structuro estas surprize altai. Ec inter tre iunei homoi. Cai terurei militoi cae aliei conflictoi plu turmentas hom grupoin en multai regionoi. Ciu one ne povas consideri che militoi estas signoi de sociae malsanoi? Nu mese de citiu iom grisa panoramo, usona prestigia giornalo publicigis antau nelonge curiosan pensigan informon pri nova atingo de medicinistoi contra depressio cap auscultilo, quiu sendas en la cerbon de pacientoi electran curenton. Gin creis conata tecnologia industrio cele al mildigado de moderai gis severai casoi per electra stimulado de la cerba regiono quiu modulas rumoron cae stresson. La tecnico ne estas nova. Iam de certa tempo oni usas stimuladon de la cerbo per ondoi en facai clinikeioi tiu cele. Gis nun tamen ti aspetsa flegado sub la controlo de curatsistoi estas multe costa cae ne facile allirebla al ciui pacientoi. Nun, laude claro de la fabricanto, Nia celo estas efective democratigi la aliron al tiu remedo en ciu heimo en Usono. La sistemon aprobis la Usona Sanagenteio agenteio fo do a. Laula faculoi temas pri unu plia remedo por prisorgado de mens malsanuloi trans la medicamentoi. Tamen oni povas utiligi gin cune cun psicodrogoi. La preso de la nova aparato ancora ne estas definita, sed probable restos je circau quincent dolaroi, baldau acetebla. Cion pensi pri tiu nova tecnologiajo? Sen dube, oni respectu la clopodadon de industrioi mildigi la suferadon de depressiuloi, neniu povus critici tion. Tamen, cio pri la mencita pandemio, cio pri compreno de tio tragica fenomeno de cresco de depressiuloi en la mondo. Cio facte ocasas alla homaro? Gis ciam onic creados novain medicamentoin au novain apparatetoin por solvi problemon quies causon oni ne bone comprenas. Depresio estas complica malsano, cun aspectoi geneticae, sociae, cae et ligatae al nutrado cae viv stilo. Estas evidente che drogoi helpas, sed ne vere solvas la malequilibron. Ciu la interhoma comunicado quiu ravas per sia rapidezzo cae trafezzo tamen al portas ian dangeron? Ciu la solvo trovigas en la mano de educistoi quiui devas conduci la novan generazioen al aliei vivo voioi? Multae demandoi, mal multae practicae respondoi. Ciu provisore oni acetu la novan cap auscultilon?